radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Benvinguts al quart podcast del racó de la bogeria. Bona tarda, som el racó de la bogeria, programa de ràdio format per participants del Club Social La Xamba de Sabadell. Aquest espai està dedicat a, par a parlar i reflexionar sobre les problemàtiques socials i la salut mental, factors que afecten el benestar de les persones. Agraïm especialment a les, als companys de la Ràdio Trama del Casal cap al Blanca per acollir i cedir l'espai per gravar el nostre podcast. Em dic Cristian. Soc Emili, soc usuari de Club Social La Xamba i venint a xerrar aquí al Capablanca a fer una xerradeta. Soc el Josep, y vinc también a través de la chamba Hola, soy Francisca del Club Social de la Samba y venim a hablar sobre l'habitatge. Cuando tiemblan los cimientos cuando no hacer nada y ir pidiendo se convierte en un lamento. Gritas y escuchas solo el eco de un silencio eterno, de una sociedad que olvidó a la otra mitad. Actualment, l'habitatge és una de les principals problemàtiques socials al nostre territori, afectant a gran part de la població, sobretot a les classes baixes i als col·lectius més vulnerables. Avui, el tema central del podcast és l'habitatge. Benvingudes. L'habitatge és una de les majors preocupacions de les persones avui en dia. Què està passant actualment amb l'habitatge? El govern no fa lo suficient perquè hi hagi més sol per construir vivendes normals o vivendes socials perquè tinguin un lloguer i una compra decent. Fa 10 anys la, els preus han pujat un 85%. I, i l'Estat no fa res per aturar això. I ara hi ha una cosa divertida que s'han inventat, que són els pisos micropisos. I quan més a prop estàs del centre, pagues una borrada. Quan més lluny, eh, pagues menys, però té, té d'11 metres quadrats a 36 metres quadrats i, i va, va variant el preu d'això. I la inseguretat que provoca als joves de no tenir una vivenda i, i contractes fixos i tot això afecta molt a, a la societat i entra en depressió i, eh, i per la inseguretat del futur que passarà, no? I molta gent no pot arribar a aquests a lloguers o a aquestes compres, perquè es té de calcular el, el 33% del seu sou i no, no, no arriben, no arriben perquè el sou no puja igual que els habitatges són, no hi ha un bon equilibri dels dos. Vale. Hi ha molta... Eh, bueno, jo soc la Francisca i penso que n'hi ha molta manipulació i poques oportunitats i molt i, i fons burtós. I el mercat no està regularitzat i no n'hi ha habitatges dignes i econòmics. Soc el Josep i hi ha poques oportunitats de lloguer. Els joves continuen vivint amb els pares, els lloguers són molt cars i els habitatges són poc dignes jo crec que especulen a les construccions de, que són per treure tots els diners possibles i els joves que tenen, surten, comencen a viure volen independentar se amb les seves parelles o sense parella i, i tot està caríssim eh, per exemple al centre el centre sabe, per exemple eh, qualsevol, ahí al centre està hi pisos a rauxa a rauxa i, i, i, moltes obres però però la pinta que tenen, que són, no, un, són caríssims la pinta que té la façana i tot això. I, bueno, i una persona jove no ficar-se allà just al centre és una miqueta complicat. I si se va fora, el que no sigui el centre, també és més, és més econòmic, però tampoc és barat. Bueno, el que estem veient és que hi ha molta especulació immobiliària, molts fons voltors s'estan quedant amb, amb els pisos, i s'estan carint tant lloguers com a la compra de vivenda de la qual no podem accedir gran part de la població. A l'article 47 de la Constitució espanyola s'esmena que tota persona té dret a un habitatge digne i adequat. Creieu que aquest article es fa efectiu realment? No, jo crec que no. No, no se fa factible perquè és, eh, és una forma de, perquè diu la Constitució, però que no, que que, la gent, que no és per tothom, és per, pels rics que comencen, que se compren un pis i ja està. I un jove no té aquesta oportunitat, perquè tot està pels núvols. Doncs l'article 47 de la Constitució espanyola sempre ha sigut mentida, no és efectiva, hem de donar una entrada i ficar-nos en una hipoteca, l'habitatge és privat i s'aprofiten dels sous que tenim. Uh, eh, no, és mentida no tot el món té les mateixes oportunitats. L'habitatge està en el mercat privat, poden apujar el preu tant com vulguin. A més, tenim de tenir en compte els des desaucios que los intenten sacar a esos inquilinos para convertirlos en pisos turísticos. Y eso todavía hace más demanda de más pisos. No hay suficientes pisos. Y y es muy complicado encontrar un piso. O sea, compartido, te cuesta carísimo también, solo todavía mucho más, y no te, quedas sin dinero y te tienes de espabilar como sea para poder comprar incluso comida, porque es, es altísimo lo, monetario de esos pisos. Bueno, a con com se están construyendo cada mes micropisos bueno, estan partint pisos en, en quatre espais que fan que siguin inhumà viure, viure allà dintre. A més, veiem que les construccions noves pues, no tenen espais suficients uh, d'exteriors. Veiem pisos nous que no tenen ni balcó ni terrassa. Llavors, el que estan, el que estan duent a terme al final eh, són pisos només dormitori que a part estan a, amb uns preus infladíssims i, i no ens ho podem permetre tothom i quan parlem quan parla la Constitució d'un habitatge digne ens trobem que la majoria de pisos també s'estan envellint molt, no s'estan reformant, nosaltres tampoc com a poble podem fer-ho i, i no rebem les suficients ajudes ni, ni de l'Estat ni, ni, de, ni, ni podem amb les condicions laborals que tenim. Creieu que l'Estat hauria de regular el mercat de l'habitatge o deixar-lo tal i com està ara, un mercat lliure? S'hauria de regularitzar perquè la joventut tingués descendència i canviar les lleis. És la meva opinió. Jo crec que s'hauria que regular, perquè clar, és el que he dit la pregunta anterior. Jo crec que si, si no se regula pues, serà igualment de car i no podran, els joves no podran accedir a aquestes vivendes, perquè és caríssim. Hi ha, hi ha que fer contract, contractes d'aquests que <clears throat> o la, la Generalitat o l'Ajuntament protegeixi a la persona que lloga aquest pis per, amb un contracte amb un preu, un preu raonable una mica més baix al nivell de a nivell de com es diu això, de, de la vida i si tu pagues tots els su, subministres i pagues tot el lloguer cap problema, però en el moment que no ho facis, vindrà l'Ajuntament o la Generalitat i dirà te'n vas, perquè no compleixes això, ni compleixes tenir el pis en condicions. A part hi ha un inconvenient aquí també, que eh, hi, ha molts, eh, hi ha molts morosos al, en la vivienda social, muchos que no pagan lo que tendrían de pagar, lo pa dejan de pagar el suministro, dejan de pagar la luz, dejan de pagar una serie de cosas y, eso, eh, eso nos fastidia a los que queremos eh, alquilar o comprar un piso. Y el problema también de la vivienda social es que a ti te lo dan para cinco años y después de los cinco años lo pueden vender, el ayuntamiento quien sea. ¿Y tú dónde vas? Te dejan 15 días para, o 15 o un mes para buscarte otro sitio. Eso no está bien porque los pisos sociales para la gente que no llega, que solo puede pagar 400, 500 euros demostrado, y no, no considero lógico que al cabo de cinco años te digan adiós, búscate otro piso social. Hostia, no, no puede ser eso, no puede ser. Um, sí, la de regular a l'Estat. Ha de promoure lleis y marcar límites de preu. limitar els pisos que es pot comprar cada un. Per exemple, a Barcelona, l'exemple, per dir un exemple, la gent, hi ha pis turístics per, per fer negoci, quin sigui, gent, gent fent voltors, el que sigui, i el que tenen pisos són gent de tota la vida que ha estat a Barcelona fa 100 anys i ja seu el pis i on així a vegades ho perden també també estan abusant de la cèl·lula d'habitabilitat En Cataluña son muy estrictos y tienes de irla renovando cada año o cada dos años. Fuera de Cataluña no es así. En Madrid solo la, consigues y no la tienes de renovar. Y en Valencia también es así. Solo una vez la, eh, célula de habitabilidad ya no la tienes de renovar. Eh, y, yo no digo que no, no, tengas de pagar por eso, pero, hostia, eh, claro, Contarle que el piso tenga una cocina, sea, igual, una cama y cuatro paredes, ya le dan la célula de habilidad ah, de, vivir. Que haya luz, gas o, todo eléctrico, ya les, les dan, pero vaya condiciones el piso que tiene. como decía la Paqui, no puedes tener familia, no puedes nada, porque la cama es de menos de 60 o menos. <laughs> com si fueras a la mili que vas en literas. Bueno, quan ens trobem en el cas de que l'Estat no, no fa una regulació digna per, pel poble no? sobre, sobre l'habitatge, el que ens trobem és que hi ha molta especulació per part de grans empreses, grans propietaris, és a dir, al final pues, la, la, la gent rica no? i acaben acumulant 10, 20, 30 pisos que dels quals no fan ús eh, de gairebé cap, sinó que especulen i inflen els preus i, i nosaltres al final com a poble som els que estem per, perjudicats. El govern en si hauria de fer una limitació de preus, eh, facilitar l'accés per, per tothom, i, i bueno, és una de les conseqüències d'haver privatitzat la, la terra, no? és una conseqüència del, del sistema capitalista. Eh, una possible solució seria que l'Estat fomentés l'habitatge públic o, per exemple, que limités la compra excessiva d'habitatges? No, no les convé, no les convé perquè ells també políticament estan a la troca, també no eh, són tot un, un equip, un equip tot tothom per la gent no podrà comprar pisos perquè per això el que he dit abans. Ah, sí, s'hauria de fomentar l'habitatge públic i mortar les empreses o immobiliàries per solucionar aquest problema? Uh, sí, es reduirien preus, hi hauria més oportunitats per tothom. El que, lo que volen els inversors és anar comprant pisos per després o llogar-los a, a, a perquè siguin pisos compartits i que li surti bé a tothom que està compartint el pis a qüestió econòmica o que si ho lloga una sola persona pues, pugui arribar a pagar aquell lloguer. Dependrà del el territori, dependrà de la proper... Eh, de, d'estar més a prop del centre o més lluny i tot això, però fan un, uns negocis divertits, vull dir que... I prefereixen invertir en pisos per després llogar-los que comprar-los a vegades o que, que per vendre-les vull dir divertir per ells que són els que guanyen la pasta i a part d'això que guanyen la pasta jo crec que hi ha moltes immobiliàries que van a lo que van van a guanyar pasta i ja estan, van a l'altra cosa i al millor posen un bestia que te destrossa el pis i deixa fet una merda i després més feina encara per gastar el que té el capital s'aprofita dels treballadors, els foten fora i no arriben les ajudes. Hi ha molta especulació perquè, per, i poques ajudes per les famílies. Llavors, creieu que hi ha alguna alternativa al model d'habitatge actual? Jo, jo crec que sí, tindria que, tindria que haver una alternativa. Els polítics tenien que fer això, per això estan, per estan ajudant pel poble, no estan per, per, per fer per, per, per servir allà, al poder tenen que fer-ho i si no ho fan és perquè, mira, no sé, perquè els convé, jo que sé, per dir d'alguna manera, els convidrà a ells. Um, <clears throat> S'ha permès que hi hagi especulació, cooperatives d'habitatges o relació entre iguals o ocupar, per exemple. cooperatives que reúnen varia gent, hacen una cooperativa i van pagando esa pequeña cooperativa para que les, les ampare delante de los bultos estos y vayan creando pisos para, para cualquier persona de su familia y a unos precios razonables. Eso eh, sería una de las soluciones. Bueno, enfront de, dels bancs, dels fons voltors, de les immobiliàries i del propi govern, que, com bé estem dient, no, no, no permet que... Bueno, no ens, no ens donen ajudes ni ens permet poder-nos emancipar. Eh, trobem molts models alternatius. Com veu dit, les cooperatives d'habitatge que cada cop s'estan fent més extensives i que promouen una... Bueno, promouen que el, el mateix col·lectiu que, que viuen la, en l'edifici puguin col·lectivitzar una mica els preus i la situació de, de la vivenda, però a més a més ens trobem en casos d'ocupacions que són totalment legítims i que trenquen amb el model del capital, de, de la privatització. Enfront d'això, moltes d'aquestes ocupacions són degudes als desnonaments a famílies i, i, i persones que aquests desnonaments són legítims? No, no, no, no. no. Hay que luchar contra eso. porque al haber tantos pisos vacíos, la gente vulnerable lo que hace es entrar en pisos de bancos o incluso de, de personas de, la calle que se han comprado un piso o una casita y entran porque no tienen otro sitio donde, de, de, estar. Entonces, pues, pues viven allí lo buenamente que pueden. Si es un piso de, banco, pues tardarán más en marcharse. Si, es de un propietario, pues dependerá de un juicio y de, muchas cosas para que lo, saquen. Pero cuidado aquí que mucha gente es vulnerable y al ser vulnerables no los pueden sacar del sitio pues si no los puedes sacar, ofréceles algo en condiciones que puedan pagar. Desde 250 a lo que buenamente tengan su trabajo, aunque no sea fijo, calcular un sueldo y poner un, un, piso de, de 250 euros y así podrían tener su contrato, su piso, pagando todos los servicios. Els desnonaments no són legítims perquè cada dia n'hi ha més persones visquent al carrer i sense sostre. I això és un problema per totes les ciutats. Un problema social. No, no són legítims. S'han de donar ajudes. No són legítims i el que diu mi company, que rebre ajudes a aquestes persones, que tenen nens menors d'edat, nens petits, i tenen que fer, no poden posar al carrer perquè no s'obririen, no s'obririen a la vida tenen que agafar un pis o que sigui d'un banc, que és el que més, contra més tenguin allà millor, passi un temps, un any, dos, tres, hasta que puguen fer un, una ajuda eh, en condicions de una, un, una com seria això? Que, que pegui una quantitat eh, raonable per dir alguna cosa. A més, ens trobem que els governs eh, i ajuntaments en el seu moment van dir que pararien els desnonaments i com, com bé sabem hi ha desenes de desnonaments cada dia a, arreu del territori. 7.850 desahucios en Espanya. Llavors, enfront de, de tot això que estem dient, com podríem organitzar-nos nosaltres, el poble, per fer front a aquesta problemàtica de l'habitatge? Doncs jo faria manifestacions, intentar solucionar-lo i parlar amb el govern i deixar de pagar tots alhora. Manifestacions i fer difusió en les redes socials, que la gent s'assabentessi, que diguen, mira, hay que... això hay que, hay que canviar, hay que canviar, que, que no pot seguir així. Queixar-nos, manifestacions, deixar de pagar tothom, vaga de lloguers... Viviendas sociales a unos precios adecuados y que cuando pasen cinco años puedan ir pagando para que al final el piso sea suyo, no se tenga de marchar, sino llegue a ser suyo para toda la vida después de cinco años, pagando lo que sea, pero nunca se podrá ir de ese, de ese, piso, porque empiezas a hacer una vida con familia o con lo que sea, y a los cinco años te echan para buscarte otro, otro piso social. Sería mejor que lo de llenarse a 20, después de esos cinco años como alquiler, a partir del quinto pudieras ya ir pagando tu propio piso con unos, con un, con un, con una comi, economía decente. És important en aquest sentit que, que ens tornem a trobar amb les nostres veïnes que, que les escoltem, que parlem dels nostres problemes, perquè al final ens donem compte que tenim els mateixos problemes. En la societat actual, cada cop més individualitzada, hem deixat d'organitzar-nos de, entre, entre el veïnatge i és super important que, que ens tornem a trobar amb els sindicats, en aquest cas el sindicat d'habitatge o sindicat de llogateres, que ens tornem a juntar als carrers, manifestar-nos, fent vaga, com ja va succeir a Barcelona en diverses ocasions a, a finals del segle XIX i principis de, del segle XX. Ja per acabar amb el, amb el debat, la problemàtica actual de, de l'habitatge ens afecta la salut mental de les persones? La problemàtica d'ansietat i depressió fa que les farmacèutiques guanyin més. No s'han de medicar tant a les persones, per això n'hi ha tants suïcidis Uh, sí, et genera estrès, ansietat, depressions i suïcidis. Sí que afecta, sí que afecta eh, la problemàtica de salut mental en el en l'habitatge, perquè són gent que fiquen al carrer fora i, i tenen que sobreviure i aquestes persones tenen petits en què els petits veuen els pares que tenen depressió, que tenen ansietat, que tinguin el que sigui i, i suïcidis i, i aquest tema en general el problema és la inseguretat que crea a un mateix, què passarà amb la família o amb una persona en el futur, perquè la vida va pujant, el sou no puja el mateix, i llavors la inseguretat d'això és el que deriva a una enfermetat eh, mental, depressions, pressions dius per què treballo, ¿Para qué estudiar? y, te, hundes en la miseria, te hundes en la miseria porque dices, no tengo nada a cambio de lo que he hecho, de, del trabajo, estudios y haciendo másters y todo esto. Al final hay algunos que se van al extranjero, porque allí hay sitios donde el extranjero te dan un año de vivienda gratis y al cabo de un año tienes de buscarte tu propia eh, piso o vivienda. Y después ya pagarás con respecto a lo que tú cobras. Ens hem trobat al llarg de la història que els problemes de salut mental, com per exemple la depressió, des de la part més mèdica sempre s'ha otorgat que ve de factors biològics o genètics. Però avui en dia cada cop ens donem més compte que a través de la precarietat laboral i la precarietat social, no? de, de vivenda, i de falta d'espais comuns, de falta d'espais de trobada, etc, factors socials i, i externs a, a, a la nostra persona, són els que realment afecten més a, a la salut mental o, o a la depressió al cap i a la fi, quan pateixes aquesta precarietat, pues, eh, generes més estrès, més ansietat i, i ens trobem en moltes ocasions que en els, quan van a desnonar una persona, una família, abans que els desnonin es suïciden o en el mateix moment hem trobat casos que s'han tirat pel mateix balcó quan estava la policia entrant a casa seva. Per tant, podem dir que eh, la problemàtica de la vivenda afecta molt a la salut mental de, de les persones. Estic d'acord, exactament eh, el eh, que hi ha és que estudien i una carrera important, eh, teòricament si treballessin en això o si treballen i paguen poc, no poden pagar aquest, aquest, aquestes barbaritats, per dir alguna cosa. Jo conec a persones que s'han suïcidat i, i el fan perquè n'hi hagi visibilitat a aquest problema. Tot és una cadena, vull dir, la incertesa, l'angoixa i, i el futur, eh, tot és el mateix, eh? llavors pues, t'afecta molt a, a, la, a, a la teva vida en general. Tot el que ens envolta són coses de risc, a part de, de, que, de que químicament ens pugui afectar mentalment i ten, ten, tenir una enfermedad de salut mental, però el que ens rodeja també és molt important per, per, a, a, per que sigui més lleu el que ens rodeja, rodegi treball, vivenda, so, eh, relacions socials mm, i ara no em surt <laughs> més coses. L'Enfer que passaria de, de viure al carrer amb els fills, amb qui sigui la família, sense casa, sense, sense trobar un lloc per on viure, això fa que faci un infern al seu cap. I no el que més remei que tirar-se per la balconada o tallar-se les venes o el que sigui. Voldríeu fer alguna reflexió final per finalitzar aquest debat? Sí, doncs que ajuden ja quan veuen que les persones estan molt malaltes. O potser jo tinc un cas de que es va suïcidar el fill i també s'ha suïcidat la mare, ara, bueno, ja fa un any i pico. I, bueno, i va ser tot per l'habitatge. Per això que es tindria que mirar abans de que passés tot això tens de saber demanar ajuda, sigui on sigui abans d'arribar al suïcidi que sí que te, pots tenir moltes intencions de suïcidar-te, però quan ho vegis així, tens de, de, de demanar ajuda als professionals, psiquiatres, psicòlegs, com, com sigui, entrar en urgències si és necessari, per demanar ajuda. I ara, com ha canviat bastant les parts psiquiàtriques de l'hospital, no cal si tu arribes bé però amb una depressió ningú et lligarà, ningú et posarà en una com es diu, en un habitacle tancat i que no puguis fer malta mm, acolxat. No, ara no, és, no funciona així. Si fun, fun, no funciona així. Si tu arribes malament o et veuen amb un estat de droga o el que sigui, llavors pot ser que per precaució et posin així. Però si no, no les jerarquies, això, aquestes coses, polítics, tot arreu, tot... Eh, com ho diria? No tenen perdó de Déu, tindrien que fer. Aquestes coses saben, la gent se suïcida. Eh, doncs això, ens hem de reivindicar, queixar-nos, exigir que, que els governs canvin les coses, si no ho fan els governs ho haurem de fer nosaltres, llavors hem de seguir organitzar-nos, com dèiem abans, i, i bueno, lluitar per un, per un futur molt millor, no? I una cosa, que ajudin quan, ja, quan es pot ajudar, no quan ja estan malament, de, perquè n'hi ha moltes persones que estan amb depressions i una vegada que tenen la depressió ja és impossible, de, tinguis la casa o no, ja és impossible ficar-te a la casa, però ja no poden estar. Doncs ara és el moment de fer el nostre missatge reivindicatiu. A causa de la problemàtica social vinculada a l'habitatge, milions de persones es troben en una situació de vulnerabilitat a causa dels lloguers absurds, abusius i les condicions precàries dels contractes i habitatges a Catalunya. Entre els segles XIX i XX es va viure una situació similar. Les organitzacions sindicals d'aquella època van convocar manifestacions en un gran precedent la vaga de lloguers que va servir per aconseguir i, i assolir les seves reivindicacions. La lluita organitzada és fonamental per afrontar les problemàtiques socials que ens afecten, com és el cas de l'habitatge, ja que només a través de l'acció col·lectiva es poden generar canvis significatius, reivindicant els nostres drets i poder obtenir millores per a la societat. Des d'aquí volem transmetre la nostra solidaritat, solidaritat a les lluites veïnars de la Casa Òrsola a Barcelona i de l'Obrera a Sabadell i alhora recordar altres projectes transformadors de Canvies, la Casa a Buenos Aires, a la Ruïna, que hem de fer d'estar hem d'estar referents a la, en la defensa dels drets col·lectius i en la constitució d'espais d'autogestió i resistència. La seva trajectòria és un exemple de la força comunitària i la lluita consta per un futur més just i lliure. Molt bé, doncs ara passem a la secció d'entrevistes. En aquesta ocasió tenim una convidada que és l'Aida d'aquí de Sabadell, forma part de l'organització de la PA, entre d'altres organitzacions. Endavant! Benvinguda, Aida, participant de la PA de Sabadell. Aquesta entrevista forma part del podcast sobre la problemàtica de l'habitatge. Benvinguda. Què és la PA? La PA som la plataforma d'afectades per l'habitatge i el capitalisme i mm, llavors eh, portem més de 10 anys eh, aturant desnonaments que en un inici eren sobretot hipoteca però que a dia d'ara poden venir d'impagament de lloguer, d'ocupacions i també d'hipoteques encara. Molt bé. Bueno, la segona pregunta. Quin és l'objectiu de la PA? Um, el nostre objectiu eh, ara mateix és que tothom tingui eh, accés a un habitatge digne, eh, de qualitat i a poder ser gratuït, que és el que hauria de ser. Eh, sigui el tipus de persona que sigui, vingui d'on vingui, o sigui, com que sigui un dret, que sí que es posi a la, a la pràctica. Molt bé. Com us organitzeu? Doncs ens organitzem de manera assembleària, cada setmana. Eh, les nostres assemblees són d'unes 150 persones i llavors el que fem és posar-nos eh, com posar totes les idees en comú per veure com podem afrontar això. Llavors, eh, tenim petites comissions i grups de treball i ens encarreguem de, de que funcionin per poder fer front una mica pues, a tot el que és el drama de l'habitatge a Sabadell i també com a nivell de, de tota Catalunya. Què està passant actualment amb l'habitatge? Doncs actualment el que ha anat passant com els darrers anys eh, que no és nou però sí que cada vegada és més fort, és que l'habitatge ha passat de ser un dret fonamental, no? que està recollit a la Constitució a l'article 47, eh, doncs ha passat de ser això a ser una mercaderia. Llavors, què passa? Que cada vegada més famílies i més persones estan trobant com dificultats per poder accedir-hi i llavors hi ha desnòmens cada setmana i és, bueno, és un drama. Qui són els responsables d'aquests problemes d'habitatge? amb doncs, l'habitatge? <laughs> Doncs els responsables són diversos agents. Eh, primer de tot, jo per mi assenyalaríem eh, el que és el sistema capitalista, no? que el que fa doncs, és això, és com acumular riquesa a costa de, de totes nosaltres i després doncs, passa per eh, els bancs en el seu dia, ara els fons voltors i, i altres grans empreses que són els que tenen els habitatges i també els polítics que no es posicionen i que estan allà venudíssims. En quines dificultats es troben les famílies que volen aconseguir un habitatge? Doncs hi ha diferents eh, tipus de problemàtiques. Unes són els lloguers que estan impossibles, eh, les hipoteques, doncs també és com supercomplicat accedir a una hipoteca. També ens trobem amb racisme immobiliari, no? hi ha moltes famílies que poden accedir a l'habitatge, però com són eh, doncs marroquines o venen d'altres països, no, no els hi volen llogar perquè hi ha com molt, molt racisme i també doncs, persones que estan soles eh, que ho tenen molt complicat perquè al final et demanen tantíssimes coses que és impossible que una persona sola pugui accedir-hi. De quina forma ajudeu a les famílies en risc de desnonament? Doncs nosaltres el que fem és un acompanyament que passa per eh, mirar què poden fer com a nivell legal i burocràtic, no? com bueno, doncs anar a serveis socials, com tot aquest acompanyament. També fem un acompanyament que és més eh, com de tu a tu, d'acompanyar psicològicament a les famílies perquè ens, ens ajudem unes a les altres, no és que nosaltres fem aquesta feina, sinó que és una cosa que fem entre totes i saber que hi ha més gent amb el mateix problema també t'ajuda molt. I després, donat el moment de que arribi un desnonament, doncs ens organitzem i ens posem totes a la porta per intentar aturar-ho. Quants desnonaments hi ha a Sabadell? Com si... Mm, com els atureu? Doncs malauradament els que ens arriben a nosaltres no són tots els que hi ha a Sabadell, però tranquil·lament nosaltres podem tenir 5 desnonaments a la setmana, que això són uns 20 al mes, més els que no ens enterem que, que existeixen. Eh, I després doncs, els aturem, eh, com us deia abans, organitzar-nos juntes, llavors ja la... O sigui, pot ser que aconseguim aturar-ho eh, abans d'arribar a la porta, que seria a jutjats, directament ho poden aturar presentant els papers i certes coses alguna vegada i arribat com l'extrem més heavy doncs ens posem a la porta davant de la policia. No els podem aturar tots, però ens encantaria, però hi ha un moment ja que no, no els podem aturar, però, bueno, posant el cos sobretot. Com podem participar de la pau? Doncs podeu venir a les nostres assemblees, que són cada setmana el dimecres a la Granja del Pas, eh, a les 6 de la tarda, i podeu venir també als desnonaments o si fem activitats, doncs venir i participar, és, és obert a tothom i sempre falten mans, així que super benvingudes. Aida, moltes gràcies per la teva experiència i la participació al nostre podcast del racó de la bogeria. Gràcies a vosaltres. Molt bé. <laughs> Fantàstic. partiendo por lo más fino. De más está predicar que así es el destino. Parece que no tener plata es un delito, que vale más la injusticia que la y bendito. Los pobres querían un sitio en donde vivir y comenzar desde ahí su recorrido. I ara entrem a la secció d'anècdotes, historietes i curiositats del programa. El cor de les gambes està al cap. Els esculls de coral són les estructures vives més grans de la Terra. Tenim empremtes en la llengua que són úniques. El sistema d'alarmes antiaèries de Guernica va ser fabricat a Sabadell. Salvador Dalí va dissenyar el, el logopetit de Chupa Chups. La Lluna cada cop s'allunya més de la Terra. Barcelona no va tenir platja fins al 1992. Hi ha un búnquer soviètic en l'avinguda Tibidabo de Barcelona. S'utilitzava de refugi subterrani a la Guerra Civil Espanyola. El dit de Cristóbal Colón senyala al contrari de la direcció correcta de les Amèriques. Antoni Gaudí no va ser l'arquitecte original de la Sagrada Família de Barcelona. La construcció la va iniciar Francisco de Paula del Villar. Els pirates bàrbars van arribar a Terrassa entre els anys 1907 i 1914. Els esquelets es van trobar a la masia modernista Freixa. Molt bé, molt bé. Ui. Ha quedat molt guai. Amb els nervis? Eh, M'agrada. Sí. una mica, eh? estat bé. Ha estat bé. I fins aquí el quart podcast sobre l'habitatge. Esperem que us hagi agradat i ens trobem a la propera. Quan s'encén una llum, una flama dins la teva ànima, dins el teu cor, fes perquè no s'apagui potser valgui la pena quan alguns tenen tanta riquesa i a d'altres, en canvi, ens falta la feina. Un home sense terra no serà un home lliure, no mai. Si no cantem tots que aquesta és la nostra lluita, tot seguirà igual i no em diguis que no